اسلام Allah subhanahu wa ta'ala katika miongoni mwa mambo ambayo aliyotuahidi sisi waja wake kwenye Qur'ani bali akaeleza kwa uzito wa kiapo ni katika jambo la yeye Allah subhanahu wa ta'ala kutujaribu sisi waja wake na Allah subhanahu wa ta'ala katika majaribu yeye yafalu ma yasha Allah anafanya lile ambalo analolitaka yeye Allah la yusalu amma yafalu wa ya'mal Allah tabaraka wa taala hahojiwi na wala hajadiliwi na wala haulizwi kwa lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alilolifanya wayusalun lakini wanadamu na viumbe ndio ambao watakaoulizwa katika yale ambayo waliwafanya katika ulimwengu huu Allah subhanahu wa ta'ala tufahamu ya kwamba kwa sisi kule kusema amanna billah kwamba sisi tuna imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala hiyo bado haijawakinga wala sababu kwamba yeye Allah tabaraka wa taala sisi asutahini akatujaribu kwa lengo la kutuangalia katika mitihani hii je sisi ni katika wale ambao watakaofaulu katika wale ambao watakaosubiri katika wale ambao watakuwa na thabat katika wale ambao watakuwa na husnudhanni billah subhanahu wa ta'ala ni katika wale ambao katika ile nguzo sita nguzo ya sita ya iman al-iman bil qadar khairihi wa sharrihi watakuwa nguzo hiyo wameisema kwa ndimi zao wanayakinisha katika nyoyo zao na ikaonekana kufanya kazi pale ambapo Allah tabaraka wa taala kaamua kuwatahini na kuwajaribu waja wake الله سبحانه وتعالى كتك سورة الملك آية بيلي بعد قسيمة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير أبتكك يلي أمباي كتك مكنوك وكو فلم وهو حكيك وفلم أمباك ومنك الله تبارك وتعالى قسيمة تبارك الذي بيده الملك أبتكك أبتكك na kutakasika na kuwa juu yule ambaye katika mkono wake uko ufalme wa huwa ala kulli shay'in qadir naye Allah tabaraka wa taala juu ya kila kitu yeye ni muweza ana uwezo wa kufanya chochote kitakacho Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwezo alionao kisha akasema rabbuna subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqa al-mauta wal hayaa yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba mauti kadhalika na uhai alladhi khalaqa almauta walhaya ambaye Allah aliyeumba mauti na uhai chasema liyabiluwakum ili Allah tabaraka wa taala yeye akujaribuni awapime awatahini ayyukum ahsanu amala atakuwa ni yupi katika nyinyi ambaye atakuwa mbora zaidi wa matendo nani katika ibtila katika kutahiniwa kujaribiwa ni nani ambaye atatoka atajikita kumrejelea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya amali ambazo ni mzuri zaidi wa huwa al-azizul ghafur na Allah tabaraka wa ta'ala ni al-aziz kwa jina ana sifa ya ile izza wal quwwa kadhalika al-Ghafur Allah kwa jina la Ghafur ana sifa ya kusamehe sana waja wake katika aya hiyo Allah tabaraka wa baada ya kujitangaza kwa sifa zake na ufalme wake na kile ambacho alichonacho Allah tabaraka wa taala akasema liyabluwakum kaumba mauti kadhalika na uhai ili yeye Allah tabaraka wa taala atujaribu sisi na katika majaribu wanadamu ndipo anapoonekana ni nani ambaye imani yake na ile yakini yake na tawakkuli yake na usimdhani mola wake itaonekana katika wakati wa ibtila wakati wa mitihani wakati wa majaribu kwa sababu katika watu ambao ni waislamu Allah tabaraka wa taala anapowajaribu kwa mtihani mdogo sana kwa mtihani mdogo sana utaona watu wanakengeuka watu wanakata tamaa watu wakajidhuru wakasema maneno mabaya wakamdhania Allah vibaya wakaacha taa wakaacha ibada bali wengine wakazama kwa sababu ya mitihani katika dhambi kubwa dhambi ambayo hajapatapo kuasiwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhambi mbaya kama dhambi ya ushirikina kana dhambi la ushirikina baadhi ya waislamu baadhi ya wanadamu hasa hasa waislamu pale ambapo Allah tabaraka wa taala anawatahini kwa, kwa lengo la kuwaangalia kupima imani yao kuangalia ukweli wao katika nafsi zao kwa kuwapa mitihani midogo sana katika mitihani ya kidunia utawaona waja hao haraka haraka wanakimbilia katika jambo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya dhambi kubwa dhambi ambayo hajapata kwa Allah tabaraka wa taala tokea kuomba mbingu na ardhi na vilivyomo kuasiwa kwa dhambi mbaya dhambi kubwa kama dhambi la ushirikina kama dhambi la ushirikina lakini wanadamu waislamu kwa sababu ya mitihani wakaenda kwa waganga wa kienyeji wakaenda kwa mashaitani wakaenda kwa majini wakaenda katika mapango wakaenda katika mazimu katika mizimu wakaenda kwenye makaburi ya watu wema wanavyodhania wao kadhalika watu waovu wakionea kwamba kupeleka shida zao kupeleka nadhiri zao kupeleka maombi yao kupeleka matatizo yao katika sehemu hiyo ndio kupata utatuzi ndio kupata salama ndio kupata faraja lakini wao walichopelekea kuteleza kuelekea huko ni pale Allah tabaraka wa taala alipoamua kuwatahini kwa mitihani midogo katika mitihani ya kidunia ndugu zangu waislamu Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani anasema wala nabiluwannakum wallahi bila shaka kwa uhakika sisi tutakujaribuni tutawatahini bishai'in min alkhawf kwa kitu katika hofu waljuu na njaa wa naqsin min alamwal na upungufu katika mali wal anfus na nafsi za wanadamu katika vifo wathamarat kadhalika na matunda kisha Allah anasema wabashiri sabirin bashiri sabirin ee nabii Muhammad wape habari njema wabashirie mafanikio na furaha na kuokoka na salama na saada asabirin wale ambao katika mitihani watasubiri katika mitihani watakaa katika taa katika mitihani watazidisha kiwango cha ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala manhum akasema alladhina ni wale ambao idha asabatuhum musiba unapowasibu wao msiba wote qalu wa husema inna lillahi hakika sisi ni milki ya Allah tabaraka wa taala wa inna ilaihi rajiun na kwa yakini kwa hakika sisi kwake Allah tabaraka wa ni wenye kurejea Allah anasema wale ambao watakaotahiniwa wakasibiwa wakajaribiwa wakatahiniwa wakawa na sabr wathabat walyaqin wakasema maneno na nyayo zao zikathibitisha anasema ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma hao ziko juu yao kutajwa vyema kusifiwa na Allah kwa sifa njema kutoka Mola wao kadhalika na rehma wa ulaika humul muhtadun na hao ndio walioongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala wakasubiri hawakukengeuka hawakuondoka katika mstari pale ambapo Allah tabaraka wa taala aliwatahini ima kuwapa matarajio yao au kuwanyima wanayoyapenda yeye Allah ndiye mjuzi na si hatujui kwani Allah tabaraka wa taala alisema tena kwenye aya nyingine kwenye Qur'an akasema am hasibtum hivi nyinyi mwadhania ya kwamba am hasibtum au mwadhani nyinyi an tadkhulul janna ya kwamba mtaingia peponi walamma yatikum na aliyekuwa bado haja kufikiani nyinyi haja ya kujiari mathalul ladhina khalau min qablikum mfano tu wale ambayo yaliwafika yakawasibu wanadamu waislamu wenzenu ambao walipita kabla yenu am hasibtum ifijimwadhania ya kwamba antadkhulul janna mtaingia peponi kirahisi namna hiyo walamma yatikum na aliyakuwa bado haja kujieni nyinyi mathalu alladhina khalau min qablikum mfano tu wale ambayo yaliwapata waliopita kabla yenu Allah anasema masathumul ba'sa wadh wazulzilu jinafika wao mashaka na tabu umaskini na ufukara kadhalika na mashakil wazulzilu Allah anasema na wakatikiswa wakatetemeshwa hata yaqula rasul mpaka akasema mtume walladhina amanu ma'a na wale ambao waliamini pamoja naye mata nasrullah ni wakati gani ni nini kipindi gani itakuja nusura ya Allah tabaraka wa taala Allah anawaambia katika mitihani katika majaribu ala inna nasrallahi qarib sikilizeni ya kwamba na muelewe katika masaib katika mataib katika ibtilaat nusra ya Allah inakuwa karibu kwa sababu fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab insha Allah kasema yasalunaka madha yunfiqun angalia sahabatul kiram Allah alipowatahini alipowajaribu wao walitafuta njia za kusogea karibu na Allah tabaraka wa taala kufanya amali gani ambazo katika masaib wazifanye amali hizo ya sababu Allah watoe kwenye kipindi cha mitihani katika majaribu na hiyo ni sababu ya wao kuvuna kurba ya Allah tabaraka wa taala kasema wanakuuliza maswahaba kitu gani watoe kitu gani watoe ukipata mtihani jitahidi jilazimishe kwamba wewe ukithirishe jambo la kutoa sadaka sana kwa Allah tabaraka wa taala iwe ni sababu ya Allah kufungulie iwe sababu Allah kuondoshee Allah kufanyie takhfif na wewe we katika mtihani huku kengeuka anasema wanakuuliza masahaba kitu gani watoe namna gani ya kutoa wakitoa wapenani Allah akasema qul ma anfaqtum min khairin sema chochote ambacho mtakachokitoa katika mali katika kheri falil walidain waanzeni kwanza kuwasambazia na kuwapa wazazi wawili baba na mama wanastahili nafasi ya kwanza katika infaq wawekwe mbele wakileishe wao watunze wao wahudumie wao wakileishe wao watosheleze wazazi kwanza qul ma anfaqtum min khairin falilwalidain sema ya nabii Muhammad kile ambacho mtakichotoa katika mali anzeni kwanza kwa wazazi wawili wal aqrabin baadaye na jamaa wa karibu jamaa katika familia ndugu zako wa karibu chasema wal yatama wal masakin wa bin sabil baadaye baada ya wazazi jamaa wa familia jamaa karibu wafuate mayatima kadhalika maskini na wale wanawanjia na wanawanjia wasafiri ambao walioharibikiwa wamekuja katika miji yetu kwa malengo ya halali, ima biashara au masomo au tiba au ziara au chochote, wakapata hasara wakaharibikiwa, twaambiwa sisi na Allah tabaraka wa taala tuwasaidie jamii hii warejee katika miji yao salama, bila ya bila matatizo, bila uzito. Kisha Allah anasema wama tafaalu min khairin, eleleni ya kwamba kile ambacho ile ambayo tukaifanya katika kheri yoyote fa inna allaha bihi alim, hakka Allah tabaraka wa taala kheri hiyo yanayejua, kwa sababu Allah apitikiwi wala afichikiwi. Hakuna ambacho chapita pembeni kwa Allah tabaraka wa taala. Kisha Allah kasema, kutiba alaikum alqital, pamefaradhishwa pameandikwa juu yenu vita, mapigano katika zama zile hadi zama za sasa kwa nidhamu yake kwa sheria yake kwa utaratibu wake kwa vigezo yake Allah anasema kutiba alaikum qital pamefaradhishwa juu yenu waislam vita mapambano mpambanie imani yenu mpambanie dini yenu mpambanie uislamu wenu sheria yenu zile matukufu ya dini yenu Allah tabaraka wa taala alitoa idhin akatoa fardhi ya kupigana ikibidi lakini kwa nidhamu yake kisha Allah sema wa asema wa huwa kurhun lakum vita mapambano makabiliano ni jambo ambalo nafsi za watu halipendi mwachukia kupigana mwachukia kupambana kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala wa huwa kurhun lakum jambo la mapambano anasema hii ni jambo ambalo halipendezi kwenu lachukiza kwenu ila Allah akasema wa asa an takrahu shay'an lakini fahamni ya kwamba huenda nyinyi mkachukia kitu kawa hamkipendi ilikuwaje ya rabbi kadha ilikuwaje ikawa mjiuliza sana watu wasikitika watu walalamika wakata tamaa wengine waapiza wengine walale Allah anasema wa asa an takrahu shay'an wewe na nyinyi mkachukia kitu ikawa hamkipendi kabisa lakini Allah anasema wa huwa khairul lakum wa huwa khairul lakum hicho ambacho mkichukia Allah anasema na hicho ikawa ni khairi kwenu wa asa an tuhibbu shay'an na huenda kadhalika mkawa mwapenda kitu Allah anasema wa huwa sharrul lakum lakini mkipendacho ni hamwelewi ikawa ni shari kwenu Allah mwisho akasema wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun na Allah yeye ndiye anayejua wallahu ya'lamu Allah anajua wa antum la ta'lamun nanyi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 انك حميد مجيد اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين